non, non, non, j'ai parti en sucette. C'est la merde, mais dis-moi comment on va faire. J'aurais clair, tout ça, mais comment on va faire. Je me sens bête un peu, est-ce que t'as capté? Tout ce temps, je m'en foutais, je faisais la belle là. Je reviens vers toi, tu me dis que c'est trop tard. Je suis plus Pambella, la bander un fleuve. Je vais pas mentir, je le sème, sème Faut calmer Ah non, ah non, faut pas bomber. bomber. Ah non, ah, non, ah, oh yeah. Ah non, ah, non, oh yeah. Projet parti en sucette. C'est la merde, mais dis-moi comment on va faire. Je dois régler tout ça, mais comment on va faire? Je me sens bête un peu, est-ce que t'as capté? Projet parti en sucette. C'est la merde, mais dis-moi comment on va faire. Je dois régler tout ça, mais comment on va faire? Je me sens bête un peu, est-ce que t'as capté? Et si je pars retrouver pas la folle avec mes potes, je te laisserai toutes mes affaires et tous les soirs fais bien les comptes. Et si mes ennemis viennent un jour sonner à ta porte, tu regardes sous la pour y'a mon fusil derrière la porte. On contrôle le cartel, chaque jour y'a l'oseille qui m'appelle. La confiance, ça se gagne. Fais-moi montrer que dans le bas. j'ai parti en sucette. C'est la merde, mais dis-moi comment on va faire. Je dois tout ça, mais comment on va t'as capté. j'ai parti en sucette. C'est la merde, mais dis-moi comment on va faire. Je éclair tout ça, mais comment on va faire? Je sens bête un peu ce que t'as capté. C'est la folie qui fait que je suis là. Il faut me dire, bébé, tu te Si tu m'aimes pas, je comprends. Mais j'abandonne, j'abandonne, j'abandonne pas. Je suis dedans, je suis dedans, non, je lâche pas. Tu sais très bien ce que je pense de toi. Tu sais, dans la vie, j'ai fait Toi dans les bras d'une autre Qu'elle a tes yeux posés sur elle putain ma tension Pourtant avec toi on m'avait dit de faire attention Tu joues avec mes nerfs et ma putain de tension Projet parti en sucette C'est la merde mais dis-moi comment on va faire Je dois tout ça mais comment on va faire Je me sens bête un peu ce que t'as capté Projet parti en sucette C'est la merde mais dis-moi comment on va faire toi dois tout ça mais comment on va faire Je me sens bête un peu ce que t'as capté pourquoi tu fais le fier Tu mets des barrières J'ai plus le temps de rigoler Toi toute j'ai tout noté Avec moi t'as trop joué J'ai plus le temps de rigoler J'ai confiance en personne, toujours dans le sale Dis-moi pourquoi tu veux pas que je traîne avec Melosa T'as confiance en personne, toujours dans ton sale Dis-moi pourquoi tu préfères être avec Melosa J'ai confiance en personne, toujours dans le sale Dis-moi pourquoi tu veux pas que je traîne avec Melosa T'as confiance en personne, toujours dans ton sale Dis-moi pourquoi tu préfères être avec Melosa